पंहिंजो पुछनि था क़यामत जे मुतलिक़ उन अज़ाब जे मुतलिक़ जेको काफ़रनि तां कोन लहंदो जेको अलाह ताला वटां आहे ऐं जेको दर्जात ॾियण वारो आहे उन खां पोइ मलाइक जेके आहिनि से वञनि था मथे ऐं उहो ॾींहुं अहिड़ो वॾो थींदो जो पंजाह हज़ार सालनि जेतिरो थींदो पोइ चए थो सब्रु कर ऐं सब्रु मिठो कर सु सुठो सब्रु कर सब्रनि जमील कर ऐं जेको क़यामत खे हू परे था ॾिसनि ऐं असीं त हुनखे वेझो था ॾिसूं ऐं उन ॾींहुं हीअं थींदो आहे त टांडे वांगुरु रिझियल टामे वांगुरु जेको आहे सॼो आसमान थी वेंदो हलियो ऐं जबल जेके आहिनि से पणी थी वेंदा हलिया जीअं उन थिए ऐं दोस्त दोस्त खां भॼंदो ऐं पंहिंजो माइटु हिक ॿिए खां चवंदा त भई हीउ फिदियो वठि मुंहिंजो पीउ पुटु वठि मुंहिंजो पीउ वठि मुंहिंजो भाउ वठि मुंहिंजो फलाण वठि मुंहिंजी ज़ाल वठि हिते आहे हुन जो ज़िक्र ऐं ॿियो सूरत अबस में अचे थो त मुंहिंजी माउ बि खपे ईंदो खणी वञे मुंहिंजी पीउ मुंहिंजो फलाणो मुंहिंजो टीह सभई इहे ॿई ॻाल्हियूं हिते बि अचनि थियूं हुते सूरत अबस में बि अचनि थियूं ऐं अज़ाब हिन अज़ाब खां फिदियो आहे ऐं ॾियां मुंहिंजो पीउ मुंहिंजा पुटु वठि मुंहिंजी ज़ाल वठि मुंहिंजो पंहिंजो मुंहिंजो भाउ ऐं जेके मूंखां मूंखे संभालींदा हुआ उहे बि सभई वठि पर पंहिंजो मुखम जी जान छॾु वमन फिल जमी आहिनि सुम युनि जी सभु माण्हू वठि बादशाह तूं सॼियूं मूजूं जेके आहिनि से वठि पर उते त सौदो वौदो हलंदो कोन को इहा ॻाल्हि ते थी पोइ अलाह ताला फरमायो त हर किज़ ईअं न थींदो ऐं मुंहिंजो बेशक या ॿरंदड़ बाहि आहे जेका छिकींदड़ आहे सिर जी खल खे ऐं पंहिंजो सॾे थी सॾींदी आहे बाहि जेका आहे सा उनखे जंहिं पुठी ॾिनी ऐं मुंहुं मोरियो अधबर वत वल्ला उहो जमाए जंहिं गॾु कयो ऐं पोइ संभ संभाले रखियईं ऐं कंहिंखे ॾिना ई कोन बखलो हो मतिलबु बखीलो बेशक इंसानु जेको आहे सो खुलिक हलू आहिनि पैदाशी क्रोधी आहे जॾहिं हुनखे चङाई मिले थी त पंहिंजो हू क्रोध थो करे जॾहिं थी त रोए पिटे थो जॾहिं बुछराई थी मिलेसि तॾहिं रोए थो पिटु वेज़ा मसुल ख़ैरु मनूअन जॾहिं ख़ैरु मिलेसि थो तॾहिं मन थो करे ॻाल्हि खे रोके थो बुखल थो करे सवाइ उन्हनि जी जेके मुसलीन आहिनि जेके निमाज़ी आहिनि पोइ निमाज़नि जूं ख़ुशियतूं ॿुधायईं त जेके दाइम रखनि था निमाज़ खे जेके पंहिंजे माल साहिल ऐं हक़ जो हक़ु जेको आहे सो रखनि था ॿियनि जो साहिल ऐं महरूम जो ऐं जेके आहिनि से क़यावती ॾींहं खे मञनि था तस्दीक कनि था हुनजी ऐं जेके अज़ाब खां अलाह ताला जी डिॼनि था ऐं उहो अज़ाब जेको आहे सो अहिड़ो न आहे जो टरी वञे हलियो अनठर आहे ऐं पंहिंजी ओघर जी हिफ़ाज़त कनि था सवाइ पंहिंजे ज़ालुनि जे ऐं पंहिंजे उन ते मयारु कोन्हे को मनीप तगा वारा जेको हिन खां वधीक कोशिशि कंदो करण जी यानी ज़नाकारीअ जी सो उहे जेके हद खां लंघंदड़ आहिनि ऐं वल लज़ीन जे अमानात हिम अहद हिम राउन ऐं उहे जेके अमानत ऐं अहद जे मुतलिक़ पंहिंजी रिआयत कनि था ऐं ऐं होम अला सलात हिम इहो हाफ़िज़ून ऐं जेके पंहिंजे निमाज़नि जी हिफ़ाज़त कनि था उला कफ़ी जिनातिन मुखरामून हाणे इहे जेके सिफ़तूं हुयूं पंहिंजे मोमिननि जूं सूरत मोमिनू उन मजिबि पहिरीं आयत खां वठी यारहीं आयतूं अहिड़ी क़िस्म जूं आयतूं आहिनि उनमें बि क़द अफ़ल हल मोमिनून बेशक अलाह बेशक मोमिननि जेको आहे सो फलाह पाती उहे जेके हीअं आहिनि जेके हीअं आहिनि जेके हीअं आहिनि जीअं हिन सूरत मज़ आहिनि महारज में तीअं उते मतिलबु त इहे ॻाल्हि तारीफ़ थी वेंदी हाणे हिते जेको हींअर पढ़ियोसीं छटी आयत खां वठी हुन में फ़रमाए थो अलाह ताला अला लज़ीन कफ़रू किबल मोह ते ई न हे नबी पाक सलाहु छा थियो आहे उन्हनि खे जनि कुफ़ुर कयो जो तोॾे भॼंदा भॼंदा था अचनि तोॾे भॼंदा था अचनि माना तो ते हमले करण जे लाइ भॼंदा था अचनि हिकिड़ा माण्हू भॼंदा अचनि जेके उन माण्हू खे पसंदि था कनि उन वटि वञनि था उन ते अंबोह करे अचनि था हुन सां मिलनि हुनखे ॾिसूं हुनखे हिकिड़ो इहो तरीक़ो आहे मिलण जो ऐं जेको मतिलबु त सुठो आहे ॿियो हिकिड़ो आहे जो माण्हू हमिलो करे अचे ऐं हमत बि ॿिए हंधि क़ुर शरीफ़ में अलाह ताला फ़रमायो आहे कहिड़ी सूरत में सूरत मोमिन मोमिन जेका सूरत आहे चालीह नंबर सूरत उन जे पंजी में कहिड़ी में जे त हमत कुल उमतियुनि में रसूल आहिनि सभु उमतूं जेके आहिनि रसूलनि ते हम करे हलिया यानी हमिलो करे जंहिंखे चइजे या मतिलबु त इन ख़्याल सां त हिनखे असीं कठियूं हिनखे असीं नाकाम बनायूं हिन ते असीं हमिलो कयूं हिनखे असीं मारियूं या हिनखे असीं क़तलु करियूं अहिड़े सेंस में हिते बि जेको आहे फमाल लज़ीन कफ़रू लख मोह ते ई तुंहिंजे एॾो भॼंदा डोड़ंदा था अचनि या अनिल यमीन अन अनिल शमाल हुते साॼे खां बि साॼे खां पासे खां हमिलो था कनि मतिलबु तो हुते वराए था वञनि तोखे ऐं खाॿे पासे खां यानी जे को बि पहलू कोन था छॾनि जिते तो तोते हमिले करण जी हिमत नथा कनि हम बि हिमत या हिमत माना इन महिमान में इज़ीन त असीं चोलियूं करे अचनि था ऐं तोते अचनि था भई हीअं करियूं हूअं करियूं पंहिंजो हिनखे नाकाम बनायूं रसूल पाक सलाहु खे हर नमूने सां यतमाओ कुल ऐं युद्ध ख़ल जिनथ नईम छा इहे सम्झनि था त मां कनि था त हुननि जे इंसान हुन वञा त दाख़िलु कयो वञे उनखे बेस्ट नेमत वारीअ में हाणे मतिलबु इहे पंहिंजे आसिरे में आहिनि जेके काफ़र आहिनि जेके इब्राहिम जे दीन ते न आहिनि जेके मूसा इस्लाम जे दीन ते न आहिनि जेके ईसा इस्लाम जे दीन ते न आहिनि जेके मोहम्मद मुसवा दीन ते न आहिनि कंहिं दीन ते न आहिनि उहे बि सभु को भाए थो त आउं त जन्नत में वेंदुसि जन्नत जो ख़्यालु अॻु में हुयो हाणे जेको हीउ सेक्युलर नमूनो आहे उहो चवंदा आहिनि बाबा अलाह न को को आहे न को को जिनत आहे न को दोज़ख आहे न को हीअ आहे न को उहा आहे जेको पीटर्सबर्ग वारो डिक्लेरेशन हुओ जूस जो अरिड़हं सौ पंजेतालीह ईस्वी में उहो डिक्लेयर उहो सेक्रेट टेक्स में तव्हांखे मिलंदो उन ते तव्हां लिखो छा पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन पंहिंजो एटीन एटी फाइव त तव्हांखे उहे सभई ॻाल्हियूं मिलंदियूं च असां हिन ॻाल्हियुनि खे कोन था मञूं त को क़यामत थींदी को आख़िरत आहे को मतिलबु हीअ ॻाल्हियूं की सचियूं आहिनि तौरात में जेके लिखी पिया आहिनि सभु कूड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि मतिलबु पर मिड़ी चङो किताबु आहे सो मिड़ी मज़े सां पढ़ूं था मज़े जे लाइ था पढ़ूं ऐं इन करे मतिलबु इहे माण्हू जेके आहिनि से तव्हां कनि था त असीं जन्नत में वेंदासीं जेके मतिलबु कंहिं दीन ते न आहिनि कंहिं धर्म ते न आहिनि कला अलाह ताला फरमाए थो त हरगिज़ ईअं न थींदो इना ख़लका या लमून असां उन्हनि खे ख़लकियो आहे उन शइ वञा जंहिंजी तव्हांखे ख़बर आहे त ख़बर कहिड़ी आहे असांखे की पहिरीं त आदम वारे सां खे अथऊं मिटी वञा पाणी वञा हाणे उनखां पोइ जेको बि आदम जी ख बनी आदम आहे जेके आदम जी ज़रियत आहे आदम जो ॿिज जेको आहे सो ख़लकियोसीं उन सिमिन मञा इन पंहिंजे छा चइजे पंहिंजे मनीअ जे कतरे मज़ा त हाणे उन मज़ा मतिलबु त हिन कहिड़ी हैसियत आहे हिकिड़ो मुठ जे जहिड़े पाणी में जेको नापाक पाणी आहे मतिलबु त कपिड़े ते लॻी वञे हलियो त कपिड़ो नापाक थी वञे हलियो उन मज़ा ई पैदा असां हुनखे पैदा कयो आहे पंहिंजी हैसियत कहिड़ी थो सम्झे सूरत यासीन सूरत यासिन में बि अहिड़ो लफ़्ज़ु आयो त ॾिसो त असां हिनखे खलकियो अथऊं हिनखे मनी जे कतिरे मज़ा आहे मथां जहिड़ो आहे वेठो आहे हिकु इंसान जेको आहे जहिड़ो लॻायो वेठो आहे अलाह पाक सां ख़लकियो इना ख़लक न असां हुनखे ख़लकियो आहे हुन शइ जी त ख़बर आहे जीअं ॼाणनि था कहिड़ी ख़बर कहिड़ी शइ मां ख़लकियो अथऊं पर हैसियत में जी ॾिसो न कहिड़ी ट्रंप जेको आहे धरती ते चाॾियूं ॾींदो अथव उते जेको जेको बादशाही जो पाकिस्तानी आहे बादशाही बादशाह खे ॿिए हंधि जेको बादशाह आहे सभु कुझु डाॾियूं ॾींदो हुनजो माण्हू खे ललकारींदो थो वते भई अलाह ताला खां ॾिजी भेण मुसीबत पो ई न असांखे कसम आहे बेशक उन रब जो पाण रब पा कसम थो खणे पंहिंजी वासत जो पंहिंजी वास्त कसम थो खणे रबिल मशार वल मगार मशरक़नि ऐं मग़रबनि जो रब मशारक ॿ ऐं मशारक मगारिब ॿ मशरक़ आहिनि म़रब आहिनि बि इन क़ुर में आयो मशरक़ ऐं मगरब क़ुर में आयो त ई मतिलबु त आहिनि हाणे छा माना आहे इन लफ़्ज़ जी त असीं चवंदो आहे हिकिड़ो ओभर आहे हिकिड़ो ओला आहे हिकिड़ो ॾखणु आहे न पर जेकॾहिं चइबो त भई हिन डिग्री खां वठी हिन डिग्री ताईं हेसि ताईं जेको आहे सही सभु ओलह हिन डिग्री खां वठी हिन डिग्री ताईं पंहिंजो त पोइ मतिलबु थी वियो ओभर त इहे थी वियूं टे सौ सठि डिग्रियूं त हिकु सौ असी डिग्री मशारक़ थी विया हलिया हिकु सौ असी डिग्री मगारिब थी विया हलिया हिकु सौ असी हेॾां हुन पासे ॾखण थी विया हिकु सौ मतिलबु अहिड़े क़िस्म सां जेकॾहिं डिग्रियूं थींदियूं त हीअ मशारक थी वेंदा हलिया मशर थी वेंदा हलिया त मतिलबु अहिड़े नमूने सां हिन जी माना आहे त मतिलबु त सभु डिग्री भई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जेकॾहिं लिखिबो कंहिंखे ॿुधाइबो त बाबा नार्थ वेस्ट ईस्ट त पोइ हुन ते लिखंदो त उन सां वरी डिग्री ठाहे नक्शो जेको ठाहिनि था या जेके पायलट जेके हलनि था मथे उहे नक्शो पढ़णु सिखनि था त भई नक्शो कीअं पढ़िजे त हुन में डिग्रियुनि जे हिसाब सां उहे हुन ते कंदा आहिनि भई असीं ईअं त पियो वञूं ऐं हाणे आसमान ते कहिड़ी ख़बर आहे केॾांहुं पियो वञे माण्हू पर पोइ हुन डिग्री ते उहे मालूम कनि था त रब इन क़िस्म आहे ॿी ॻाल्हि आहे फलाह ओक्स्म फलाह ओक्स्म असांखे कसम आहे हाणे हिकिड़ो हिन सूरत में आहे फला अक्सिम वरी सूरत बलदि जेका पढ़ीसूं सूरत महाराज आहे सूरत बलद फलाह अक्सिम बेहाज़ल बलदि बंत हिलुनि बेहाज़ल बलदि उहो असांखे कसम आहे हिन शहर जो ऐं हिते अलाह ताला फ़रमायो त असांखे कसम आहे रब जेको आहे मशरकनि जो ऐं मगरबनि जो उनजो कसम आहे असांखे ऐं ॿियनि हंधनि ते सूरत वाक़िया में अल्ला ताला फ़रमायो त فلا अक्सिम नजूम जो कसम आहे असांखे ॿियनि हंधनि ते अलाह ताला कसम खणे थो इहो पंहिंजो उन मज़ा बि रबिल मशारिक वल मगार बले इन लकादिरून त असीं हुनखे उथारण ते हिसाब किताब छिकण ते हुनखे ॿीहर पैदा करण ते कादिर आहियूं असीं कुदरत रखूं था असीं सग रखूं था इन करे असां हुनखे पहिरीं पैदा कयो आहे जंहिं पहिरीं पैदा कयो पुछनि था सूरत यासीन में बि त केरु पैदा कंदो न ॿीहर जेको खे पीउ ॿीहर केरु पैदा कंदो हुजे अलाह ताला चयो ॿीहर उहो पैदा कंदो जीअं पहिरियों दफ़ो तव्हांखे पैदा कयो आहे अलाह अलाही पहिरियों दफ़ो जंहिं पैदा कयो उहो ई ॿीहर पैदा कंदो त हिते अलाह ताला चयो त असां उन ते क़ुदिरत रखूं था असीं कादिर आहियूं इन ॻाल्हि ते जो हुनखे ॿीहर हिते छिके वठी अचूं चवंदो आहे कोन थो अचां कोन थो अचां न न कोन थो अचां कोन थो अचे तुंहिंजे वस जी ॻाल्हि कान्हे बाबा हे तूं हली आ हली आ अला अन बदिल हुन ते जो मटाए आणियूं हिते वरी ॿी ॻाल्हि करे थो त असीं इन इनते कुदरत रखूं था जो असीं कहिड़ी क़ौम खे कहिड़ी क़ौम मुसलत करे छॾियूं हलाकू ऐं चङीज़ ख़ान आया सलेबीन आया पंहिंजो हीअ आया पनाहगीर आया असां वटि ॿाहिरां मुसीबत करे छॾियऊं सॼी हर पाक जेको आहे सो अहिड़ो असांजो असरु कयो आहे सिंधियुनि जो को हाल कोन्हे भेण सां मुसीबत न को अलाह ॾांहुं आहे न को को रसूल ॾांहुं न को कंहिं ॾांहुं हाणे जिते किथे ॿियूं असांजे ज़मीनुनि ते हिननि ते हुन ते ॿिया माण्हू कब्ज़ो करे विया हुया उहे सभई हाणे असांजा माण्हू रुलंदा पिनंदा वरितनि को बि खे पुछण वारो को कोन्हे <clears throat> इहो थी वियो आहे इहो थींदो हिन माना में अलाह ख़ैरम मिनो हिन खां चङा माण्हू आणियूं ॿिया वधीक वलादु सूरत मोहम्मद में अलाह ताला फ़रमायो त जेकॾहिं तव्हां बुखल कंदो ऐं हिननि नबी पाक जे रस्ते ते न हलंदो त असीं ॿी क़ौम आणींदासूं जेका तव्हां जहिड़ी न हूंदी पर परसूर पाक साह खां पुछऊं असां सगुरनि त उहा कंहिंजी क़ौम हूंदी जेका असांजे बदिरां वारी पोइ ईंदी पोइ हज़रत सलमान फारसी हुन वक़्तु मौजूदु हो पोइ चयूं फरमायूं त हिन जी क़ौम त हाणे फारसी जेके पोइ ईरान वटि आयो दीन मोहम्मद मुस्वा सम्झो मतिलबु अहिड़े क़िस्म सां अलाह ताला किल्यामुदा हा बेनास इहे इंसान में वक़्तु फेराए थो ऐं ॾींहुं फेराए थो कॾहिं कंहिंजी को आहे सरसाई कॾहिं कंहिंजी सरसाई आहे जो अलाह ताला जो हिकिड़ो काद क़ाइदो क़ानून आहे हिते अलाह ताला फ़रमायो अला ख़ैरम मिनू इन्हनि खे बदिलाए हिननि खां सुठा माण्हू वरी वधीक आणियूं असीं चङे चङी का कुदरत वारी आणियूं वमा नहन बि मशबू कीन अला चए थो असां पुठिते यानी रेस जेका थींदी आहे माण्हू ॿ डोड़नि या ॿ या पंद्रहं या वीह जेतिरा बि हुजनि डोड़नि हिक ॿिए सां मुक़ाबले करण जे लाइ जीअं थींदी आहे डोड़नि जी उन में रेस जेका चइबो आहे छा चइबो आहे मैराथॉन हाणे उनमें डोड़नि था माण्हू हिकिड़ा अॻु में पहुची वेंदा ॿिया पोइ हिते रहिजी वेंदा मुंहिंजे लाइ हीणा जेके आहिनि सो पोइ जेके अलाह ताला चवंदो आहे असीं उहो पुठिते रहिजी वञण वञा कोन आहियूं मसबूकीन उहे आहिनि जेके पुठिते रहिजी वञनि जेका निमाज़ पढ़िजे थी पोइ इमाम जेको आहे सो अॻिते वियो हलियो ऐं मुंहिंजो को माण्हू वरी पोइ हिकिड़ी रक़त खां पोइ वञी पहुतो ॿिनि खां पोइ वञी पहुतो उहो मसबूक आहे त मसबूक आहे न पुठिते रहिजी वियो आहे उहो पोइ वरी निमाज़ जेका रहिजी वई सा वरी ॿीहर पढ़ंदो त इन सेंस में मसबूक अलाह ताला चवंदो ऐं असां मज़बूक कोन आहियूं पुर्ते रहिजी वञूं रेस में कंहिं ॿिए खां असीं अॻिते ई हूंदा अलाह ताला ज़र अॻिते ई हूंदो त ॿियो केरु हुनखां पुॼी कोन सघंदो इन करे चवंदो असां मसबूक़ीनि कोन मां न बि मज़बूकीनि फ ज़र हुउमि नबी पाक सलाह इन्हनि माण्हुनि खे छॾे ॾे ज़र हुउमि छॾे ॾे हिननि खे या त ख़ौ में हुजनि पंहिंजे पंहिंजे बक बक कंदा रहनि भले जीअं वणनि तीअं चवंदा रहनि तुंहिंजे ख़िलाफ़ु दीन जे ख़िलाफ़ु क़ुर जे ख़िलाफ़ु नबीअ जे ख़िलाफ़ु रसूल जे ख़िलाफ़ु चङाई जे ख़िलाफ़ु बुछराई जे मुतलिक़ जेको वणनि सो चवंदा रहनि बक बक ख़्वाद में रहनि पंहिंजे पंहिंजे ख़्वाद ख़ौद ख़ु दाल दुआ दुआ जेको आहे सो हुन में ख़ौत में यखूदू व यल अबू भले रांदियूं कंदा रहनि भले मतिलबु त हाणे ॾिसो सभु को सभी कॉमन मज ताईं ऐं पंहिंजो थिया थो छा आहे मेन सां फुटबॉलर थो थिया की अलाए छा चइबो आहे उहो सेक अलाए छा कहिड़ा कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि मेन सां मुसीबत वॾी फुटबॉल अमेरिका जो ॿियो आहे वरी असांजो ॿियो आहे वरी छा अलाए छा छा छा कहिड़ा नाला आहिनि पर रांदि वञ सम्झूं सॼा माण्हू सॼी हफ़्तो जेको आहे गुज़ारनि था पंहिंजे हिन जिमनेज़ियम में छा चइबो आहे हिननि मंझि हुते वेठा रांदियूं छा कनि भई अलाह ताला जो को ज़िक्र को फ़िक्र को गणती का कान का पंहिंजो सॼो वक़्तु रांदि ते यल आबू यल आबू रांदियुनि मंझि वक़्तु गुज़ारनि था इंटरटेनमेंट आहे हिकिड़ी थी वई हली माण्हू जेको खेॾे न खेॾे सभु भेण सां बीठा आहिनि हुते जिमखाना मंझि हेसि ताईं यू लाखू जो उहो उहो ॾींहुं जेको आहे उन सां मुलाक़ात थिए यानी उहो ॾींहुं पहुची वञे ऐं पंहिंजो उन अलज़ी यू अदून जेको त वाइदो कयो वियो आहे जंहिंजो ॾींहं जो उहो हेसि ताईं पहुची वञे हलो योम यखरजून मिल अजदास सिरान उहो ॾींहुं अहिड़ो हूंदो जो निकिरंदा यखरजून ख़ारिज थींदा अर कंदा निकिरंदा ॿाहिरि मिनल अजदास पंहिंजे जसद पंहिंजे ज़ाल जीम दाल ऐं सा अजस अजस मज़ा पंहिंजे क़बरुनि मज़ा निकिरंदा जीअं कीअं हिकिड़ो सीड हूंदो आहे हिकिड़ो ॿिज हूंदो आहे पोइ पोखिबो पोइ हुनजे मथां नाड़ी करे छॾिबी मथां मिटी अची वेंदी पोइ अलाह ताला हुन पाणी मोकिलींदो ज़रो पाणी जे ज़रे ते पोइ फुटंदो फुटंदो फाड़े हुनखे धरती खे मथे निकिरंदो तीअं इंसानु जेको आहे को क़यामत जे ॾींहुं धरती खे फाड़े निकिरंदो ॿाहिरि हल मुंहिंजा साईं सिरान डोड़ंदो ईंदो भॻो ईंदो चए भाभी जलफेर केॾा थो भॻो वञी न साईं मूंखे पहुचणो आहे किथे पहुचणो अथई जॾहिं काशन मिनल यखरजून योम यखरजून मिनल अजदास सिरान सरी सरी डोड़ंदो ईंदो डोड़ंदो सिरथ सां पियो ईंदो सिरान कन इला नुस्बिन यू फिदून जहिड़ो करे हुनखे हिकिड़े गोल पहुचणो आहे हिकिड़ी जेका मसलन मैराथन जी हूंदी न उहो फलाणे हंधि पहुचणो आहे हुनखे चइबो नुस्बु हिकिड़ो निशान लॻाए छॾिबो उन बाबा हिते हिन निशान ते पहुचणो आहे सभिनी खे त हाणे उते जे हिनखे हमरा भॻो वञे निशान को ठहे कोन को लभे कोन निशान लाइ अलाह ताला वटि पहुचणो आहे चए हाणे भॻो वञे अड़े बाबा तरस त केॾांहुं थो भॻो वञी चए न साईं मूंखे पहुचूं आहे ओ त मारातोन लॻो पियो आहे कयामत ॾींहुं अहिड़ो क़िस्म क़िस्म जी ॻाल्हि थी वेंदी हली यू अन होम जंहिं जहिड़ो कर हुनखे इला फिदून जे जहिड़ो कर हुनखे कंहिं निशान जे पोयां भॻो थो वञे हुनखे पहुचणो आहे हुते ख़ासियतनि अबसार होम झुकंदड़ हूंदियूं अखियूं हुननि जूं अबिसार बसरु अखियूं जेके आहिनि ख़ासि अथनि डप में यानी ज़िलत जे लिहाज़ खां तर हक़ हुम ज़िल ऐं हुनजे वेड़ी वेंदी हुनखे ज़िलत जेका बुछड़ाईअ जी ज़ालिकल कानू यू अदून इहो उहो ॾींहुं हो जंहिंजो हुननि सां वाइदो कयो वियो हो हाणे इहो थियो काफ़रनि जो हाल हिन खां अॻु में जेको हिन सूरत में मोमिननि जो हाल जेको आयो सो सूरत पंहिंजे इल लज़ीन खां वठी इल ॿावीह नंबर आयत खां वठी पंजटीह आयत ताईं इहो हुयो इल अल मुसलीन सवाइ उन्हनि जे जेके निवाज़ी आहिनि ऐं जेके सलाद खे दाइमु रखनि था ऐं जेके पंहिंजे माल जा हक़ु ॾियनि था मालूम जेको आहे सायल वल ऐं महरूम जेको हक़ु ॾियनि था ऐं तस्दीक कनि था क़यामत जे ॾींहं जी ऐं पंहिंजो अज़ाब खां डिॼनि था अलाह ताला जे अज़ाब खां डिॼनि था हिन करे जो अज़ाबु टरण वारो न आहे ऐं पंहिंजे ओघर जी हिफ़ाज़त कनि था पंहिंजे सिर्फ़ु ज़ाल जेके निकाह ॿधलु आहे उहा ॻाल्हि हुन उनसां ऐं पंहिंजे मो मलक ऐं मान हुइन ग़ैर मलूमीन त हुननि ते का मिलामत कोन्हे हुन का छीन बि कोन्हे पोइ मनीफ़ तगा वराओ ज़ालिक पोइ हिन खां वधीक जेको कंदो उहो हद खां लघंदड़ आहे वलज़ीन होमले अमानात हिम वाहिद हिम राउन ऐं जेके पंहिंजे अमानत जी रिआयत कनि था अमानतुनि जी रिआयत कनि था माना अमानतूं मोटाइजनि था जेके ॾियणियूं आहिनि ऐं जेके अहद जी रिआत कनि था पंहिंजे वाइदे जी प्रॉमिस जी रिआयत कनि था माना वाइदे ते पका पूरा बीहनि था व लज़ीने बेशहादात क़ाइमून पंहिंजी शहादत जेका आहे कोर्टनि में या अदिल में या पंहिंजे जरगे में या जिते किथे वे वेहे माण्हू त अलाह ताला जे पारां शहादत ॾिजे सिंधी में चइबो आहे त बाबा लथ खणिजे भाउ जे पारां पर शहादत ॾिजे अलाह जे पारां त अहिड़े ई नमूने सां सूरत निसाब जे आख़िरि में ऐं सूरत माहिदा जे शुरूअ में अलाह ताला फ़रमायो शहादत ॾियण जी ॻाल्हि ऐं अदल जी ॻाल्हि त अदल ऐं इंसाफ़ु करियो ऐं शहादत ॾियो जे जेतोणीकि तव्हांजे पंहिंजे ख़िलाफ़ु हुजे तव्हांजे पीउ माउ जे ख़िलाफ़ु हुजे त बि तव्हां शहादत ॾियो ऐं हुन ॿी सूरत में फरमाईं त जेकॾहिं तव्हांजे दुश्मन जे ख़िलाफ़ु हुजे दुश्मन जे फ़ाइदे में हुजे त बि तव्हां शहादत जेका असां उहा ॾियो जेका अलाह ताला वटि मतिलबु मंज़ूरु आहे जेका सही आहे शहादत उहा ॾियो त पोइ इहो इहो जेको आहे ॻाल्हि हिते फ़रमाई पंहिंजे सूरत निसाह जे आख़िरि में सूरत महादा जे शुरू में ऐं सूरत नहल जे विच में सूरत जेका आयत पढ़बी आहे अलाह ताला हुकुम कयो आहे पंहिंजो अदल जो ऐं पंहिंजे छा <clears throat> सूरत नवे सूरत नहल जी आयत नंबर नवे में अलाह ताला फ़रमायो त इन अलाह यामुर बिल अदल वल अहसान अलाह ताला आमुर कयो आहे अदल जो ऐं अहसान जो अहसान कंपेशन मर्सी मतिलबु त अदल रुगो सां माण्हू हली कोन सघंदो अदल छुटा आन को फेरो कजु फज़ल जो त अदल सां गॾु फज़ल बि ज़रूरी आहे अदल सां गॾु अहसान बि ज़रूरी आहे भई इता अज़ुल ख़ुरबा हिन करे रुॻो अद अदल ते ॻाल्हि नथी हली सघे सोसाइटी जेका त उनमां कुझु महिरबानी करणु कुझु रहम करणु कुझु फज़ल पंहिंजो अहसान करणु जेको आहे उहो बि ज़रूरी आहे